Tayo pong lahat ay tumayo at basahin ko po sa inyo yung 2 Timothy chapter 2, 22 up to 26. Sama ko na po yung verse 21. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified, and useful for the master, preferred for every good work. Flee also youthful lusts, but pursue righteousness, faith, love, peace, with those who call on the Lord out of a pure heart. But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient. Tayo po'y manalangin. Tunay nga, O Diyos, na ang salita ay totoo at ang sinulat ni Pablo ay totoo pagkat ginabayan siya ng iyong banal spirito para may sulat yung magandang mensahe para po kay Timothy at para din Panginoon sa mga believers, sa mga members ng church na inawakan ni Timothy. Dalayan po namin, ito po yung mangusap sa amin at di lang kami nakikinig, kundi maintindihan namin at ma-apply namin sa aming buhay, especially to this church. At salamat o Diyos pagkat may banal na aklat na binabase, ng, binabase namin ang aming panampalataya at practices ay sa inyo lamang, sa inyong aklat lamang. Kaya kayo Panginoon mabigyan ng kapurihan, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Review lang natin ng konti yung ating napag-usapan. I am a useful vessel of God. At ang useful vessel of God is for honor, for honorable use. Yan ang nais ni Pablo, nais ng Panginoon na bawat vessel, tayo po tulad ng Panginoon, especially Timothy, hindi lang basta vessel, kundi useful vessel. Ayon, ayon ng Panginoon, ayon ni Pablo na hindi tayo magamit sa kanyang gawain. At ako'y naniwala, even Apostle Paul, kung tayo niligtas ng Diyos, tayo magpapagamit sa Kanya, we are saved to serve. At hindi lang tayo naglilingkod sa Kanya, basta maglingkod lang, kundi may mga qualification, may mga policy na binigay ang Panginoon, sino ang dapat makapaglingkod sa kanyang tama. Sino lamang yung pwede makaserve sa kanyang tama. Pagkat hindi lahat na nagsiserve sa gawain ng Panginoon ay tama ang kanilang pagsiserve. Maari sa kanila ay tama, pero ang salitang tama ay dapat manggaling sa, sa dakilang Diyos. Okay? At galing sa kanyang salita. At kung nais natin na magamit ng Panginoon, katulad ng pinag-aralan po natin, who is who he is, he cleanses himself. Kailangan willing kang magpalinis lagi sa Panginoon para lagi kang magamit ng Panginoon. Parang utensils, yung mga gamit sa bahay, kutsara, tinidor, plato, baso, para magamit ulit sila, kailangan silang linisin. At tayo po, hindi tayo, hindi tayo katulad ng mga bahay natin ngayon na may mga gamit para sa mga bisita, may mga <laughs> gamit para sa atin. At yung mga magagandang gamit, pag may mga bisita, ay yun ang ating gagamitin. Pero hindi yan ang tinutukoy ni Pablo dito. Anumang klaseng gamit yan, bago gamitin yan, kailangan malinis. Malinis. Okay? At yun din ang pananaw ng Panginoon ng, ni Pablo sa isang gawain sa church. Gusto niyo magamit ng Panginoon? Sabi dito, if anyone cleanses himself from what is dishonorable he will be a vessel for honorable use. Kaya pero kung hindi na, tayo nagpapaliri sa Panginoon, yes, you can use yourself to serve Him, but God will not use you, <laughs> will not accept your service. Okay? Yun ang malungkot doon. Pangalawang na pag-usapan natin, He, he is set apart as holy. Tayo iligtas ng Panginoon para ihiwalay. Special service. Di ba? Nung tayo niligtas ng Panginoon mula sa kasalanan, patungo sa kabanalan, tayo po'y sanctified, set apart, hiniwalay. Ikaw ay gagamitin ko lang para sa kapurihan ng Diyos, para sa gawain ng Panginoon. Hiwalay ka dyan. Okay? Kaya ganyan, ganyan din po. May mga atleta na hindi sila pwedeng maging runner kasi sila set apart for basketball lang. Kung sila tatagbo, matatalo sila. Kasi train sila para sa basketball. At yung mga runners naman, hindi sila makapaglaro ng basketball kasi hindi, hindi sila, pwede sila makapaglaro ng basketball pero hindi nila mabibigay yung best nila pagkat train sila to run. Okay? Set apart. May mga tao na niligtas ng Panginoon, yung mga niligtas ng Panginoon, tayo po'y set apart, hiniwalay ng Diyos, hindi na para sa mundo, kundi para sa Panginoon. Kahit ano ginagawa mo, gawin mo yan para sa Panginoon. At pangatlo, He is useful to the Master. Gagawin, gagamitin mo yung buhay mo to the Master, not to yourself. Hindi kasi sikat yan. Ang dapat sumikat ang Panginoon. Kaya tanggalin natin isipan natin na kung wala ako, walang mangyayari sa grupong ito. Mas magandang wala ka na. Talagang walang mangyayari sa grupo, grupo pag andito ka. Okay? Kaya si Judas, nung umalis si Judas, pinabayaan ng Panginoon. Eh. Do it quickly! <laughs> Hindi niya pinigilan si Judas to betray him. At alam niya, ibibetray siya ng, ni Judas. O, kung ano magagawa, kung anong gagawin mo ngayon, gawin mo na ngayon. Oh. Kaya, Gayon sa gawa ng Panginoon. At kung gusto nyong maging mataas sa Panginoon, learn to serve. Because the Lord Jesus Christ, He came not to be served, but to serve. Kaya nakakaya sa isang Kristiyano nagkiklaim na Kristiyano and then you are not serving the Lord, maybe you are not saved. Kasi lahat ng tunay na ligtas, they will serve the Lord. He is useful to the Master master of the house. He is the leader and you will obey Him. He is the head of the church. At yung pang-apat na pinag-usapan natin, He is ready for every good work. Gusto mo maglingkod sa Panginoon? Are you ready for every good work? Ibig sabihin, ingatan mo yung testimony mo. Walang magkukwestiyon sa yung testimony, Timothy. Ingatan mo yan sa yung pangangaral, sa yung pamumuhay. And you must be always ready for every good work. Hindi ibig sabihin yan perfect si Timothy o perfect yung mga Kristiyano noon, hindi sila nagkakamali. Nagkakamali sila. Pero bumabangon sila at nagpapatuloy maglingkod sa Panginoon. At sisiguraduhin nila, magpapalinis sila sa Panginoon. Para ready for every good work. Pero kung hindi ka ready for every good work, don't serve the Lord. Okay? Sayang lang, sayang lang. Ngayon tayo pinadako ngayon sa sa Titus 3.8 Titus 3.8 yan ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. The saying is trustworthy and I want you to insist on these things so that those who have believed in God Tandaan po natin, maraming naniniwala sa Diyos. They believe in our God. Okay? Even the demons believe. Ayun ang nakakatakot. Kahit ang Diablo, kahit si Satanas naniniwala sa Diyos. Paano ko, mani, mani, paano ko paniniwalaan yung paniniwala ko sa Diyos ay tama? Paano ko paniniwalaan yung paniniwala mo ay tama? Itong sabi ni Pablo, So that those who have believed in God may be careful to devote themselves to what? To good works. Ang mga tao na niniwala sa Diyos, binabago ng Diyos, at ang kalang ginagawa, hindi na masama, kundi to devote themselves to do good works. Okay? Kaya hindi ka tuturuan ng, ng Diyos mo na magmura. Hindi ka tuturuan ng Diyos mo na may asawa ka na at mag-aasawa ka pa iba. May sasamahan ka. Kaya, His God is not our God. <laughs> Okay? Yan ang ibig sabihin niyan. Kung talagang Diyos mo ay Diyos namin, you will be careful to de- devote your- yourselves to good work. These things are excellent and profitable for people. Kahit sa mga nagkiklaim na sila'y Kristiyano, mahirap paniwalaan yon kung hindi nakikita yung good works. We are not saved by doing good works, but we are saved for unto good works. How he should do it. Paano niya gagawin to? Timothy, itong gawin mo. Marunong ka bang tumakbo? Ayan. Naalala ko tuloy si Joseph, the dreamer. Sabi dito, to run from unang gagawin, gagawin mo para magamit ka ng Panginoon, para uh, magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti, hindi ka ma-disqualified, continue to run from, sabi diyan, so flee youthful passions. Okay, ano yung youthful passions? Hindi lang yan sa mga bagay na immoral, hindi lang yan sa matukso sa mga kababaihan, kung babalikan natin yung mga talata sa verse 9, 1 Timothy chapter 4 verse 9, madalas nalalaglag maliban doon sa nabanggit ko, pero ngayon eh madalas bumabagsak ang manggagawa ng Diyos, even Christians, yung sa yaman ng mundo na mapang-aki. Hindi po masamang maging mayaman, pero pwedeng mag-offer ang kalaban na maling yaman. But those who desire to be rich fall into temptation, into snare, into many senseless and harmful desires that floods people into ruin and destruction. Maraming manggagawa ng Diyos disqualified na pagkat naakit sila ng yaman ng mundo. Okay? Para lang ma-justify yung kanilang yaman, they will preach prosperity gospel. Para yung yaman nila hindi ma-question kahit sa maling paraan. Okay? Merong, merong tinatawag na seed faith. <laughs> Ano seed faith. Ngayon ko lang narinig yun. Oh, wala mang, walang turo ang mga apostles doon. Ibig sabihin, maring after service, lalapit ka sa pastor, may dala, dala kang money yun. Kasi yan ang katuruan sa Bible, pag nagbigay ka ng 1,000, pwede matriple, doble, o higit pa. Pag nagbigay ng 100, the same dead. Parang, parang pipila sa loto, no? Kaya eh, after service, yung pupunta sa pastor, may seed money, yung tinatawag nila. At ipag-pray over sila para pagpalain sila ng Diyos. Hindi nila alam yung pastor ang pinagpapala, hindi sila. Yun ay panluloko. Ang tawag doon ay banal na sindikato, pandaraya. At maraming workers diyan ay bumabagsak. Hindi nila aaminin yon. Pero in the eyes of God, they are already disqualified. At sa, second, sa 1 Timothy chapter 6, verse 10 to 11, For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith. Napansin nyo? Pinagpalit nila yung yaman ng mundo sa yaman ng Panginoon and pierced themselves with many punks. Kaya bandang uli, naroon yung discipline, punishment ng Panginoon sa mga taong ito. Pierced themselves with many punks. But as for you, O man of God, flee these things. Yan ay sinulat ni Pablo sa 1 Timothy at inulit niya ulit sa 2 Timothy to remind Timothy again to plead these things. Kung babalikan natin yung 2 Timothy chapter 2, yung previous uh, verses, yun din ang sinasabi. Kaya ito yung tinutukoy ni Pablo yung maakit ka ng mundo, Timothy. Sabi ni J.I. Packer, isang theologian, there's a difference between knowing God and knowing about God. When you truly know God, you have energy to serve Him, boldness to share Him, and contentment in Him. If you know God, Iba yung knowing God and knowing about God. Pag sinabing knowing about God, yung mga facts about God. Pero yung knowing God, you have intimate relationship with Him. Kilala mo siya. Okay? Meron kang intimate relationship with Him. Katulad ni Nong Rolly at ni Nang Mar, lalo silang magkakilala kasi meron silang intimate relationship to each other bilang husband and wife. Pero sa ibang tao, Kilala lang nila, ah, kapitbahay ko yan, ah, engineer yan, ah, pulis yan. Yun lang kanilang pagkakilala, knowing about them. Ito yung nangyayari sa, sa mundo natin. They know God, about God. Alam nila si Kristo'y namatay, nilibing at nabuhay muli. Pero ang tanong, meron ba silang intimate relationship with our Savior? Wala. Kaya ang problema. Kaya pag meron kang intimate relationship to our God, no God, you have what? Energy to serve Him. Hindi ka tatamarin para sa Panginoon. Pag sa gawain ng Panginoon, narong ka, porsigi, porsigido ka na umaten, dumalo, at maglingkod sa Panginoon. Boldness to share Him. At yung pangatlo, sabi ni Jepa, contentment. Yun ang maganda daw, contentment in Him. Alam niyo, mga mayayaman sa mundo, may contentment. Pag mayaman ka at wala kang content, contentment, may pera ka lang, hindi ka mayaman. Lahat ng mayaman, kontento sa buhay. Uh, nakangiti lagi, umulan bumagyo, tumas man ang bibili, nakangiti pa rin yan. Pagkat alam niya, God will provide. Yun ang kanyang contentment. Ayun ang sabi ni Pablo, I've learned to be content. Whatever state I am, I learn to be content. Yun ang tamang manggagawa ng Diyos. Not only to run from, but to run after. To run after. May mga bagay kang iiwanan bilang Kristiyano, bilang disciple ng Panginoon, meron kang tatakbuhin patungo doon. Pursue what? Righteousness, faith, love, peace. Okay? Yes, all of us, meron tayong righteousness of God. Yung imputed righteousness of Christ. Sinuot na sa atin. Tayo po'y justified na. Sanctified na. At sa mata ng Panginoon, we are already glorified. Pero future pa natin mararanasan yun. Pero may tinatawag din na progressive sanctification. Ito yung progressive righteousness, practical righteousness. Yung imputed righteousness ng Panginoon sa atin, binis sa atin, dapat makita sa ating buhay makita sa iyong bawa. Parang walang pagkakaiba sa ano eh. Kung ano sinuksok mo, yun din ang iyong madudukot. Kung nilagay, ano kung nilagay ano mo sa bulsa mo, yun din ang makukuha mo. Kung meron kang righteousness ng Panginoon, yan din dapat makita sa atin. Kaya sabi ni, ni, ni Pablo sa kanya, pursue, always pursue righteousness. Yung tinatawag na good works. At kasama sa righteousness yung faith. Patuloy kang magtiwala sa Diyos. At yung faith yan yung katuruan ng Panginoon from the Bible. Ito yung body of faith, body of Word of God. The Word of God, faith, love to God, to our brethren, and peace even to the, to the unbelievers. Hindi natin sila inaaway. Tayo, tayo ang inaaway nila. We are not troublemakers. We are peacemakers. Blessed are those ano, peacemakers. Tatawagin silang ano, children of God. Along with those, then yung pangalawa, sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12, halos inulit lang to ni Pablo sa, sa, sa unang aklat niya kay Timothy, yun din ang sinabi niya. Pero dito malalim-malalim na may diin eh, kasi malapit na mamatay si Pablo. Kaya ayaw niyang iwan si Timothy na hindi, hindi siya sigurado na matatag na si Timothy. Batang-batang pastor, young pastor. Sa 1 Timothy chapter 6, to 12, But as for you, O man of God, plead these things, for sure righteousness, godliness, may kasamang godliness, faith, love, steadfastness, gentleness, then fight the good fight of faith of the faith that take hold of the eternal life to which you were called and about which he made the good confessions in the presence of many witnesses. Inulit lang ni Pablo. Pero halos the same din. Na kung saan bilang manggagawa ng Diyos, ibig sabihin ng man of God, man belong to God. Hindi lang yung mga workers of God. All Christians are man of God. We belong to God. We have the same God. Yan ang ibig sabihin niyan. Hindi lang tumutukoy sa mga workers. Minsan tinatawag nila anointed all of us are anointed by God. We have Holy Spirit. Kaya we disagree sa leadership na parang dictatorship eh. Na ikaw yung masusunod, ikaw yung hawak ng pera, ikaw lahat ang magpaplano, ikaw lahat. Tandaan po natin, lahat tayo may Holy Spirit. At pakinggan din natin ang boses ng mga Krisyano. Meron, meron din silang Holy Spirit. Maliban na lang yung pastor nila, yun lang yun ang walang Holy Spirit. At yung mga <laughs> members meron. Delikado yun. Kaya pakinggan mo. Kaya yung salitang man of God yan, ibig sabihin, man belong to God. Hindi lang si Timothy, belong to God. All believers, all Christians, all disciples of Christ. Then not only to run from, and to run for or after, to run with. Parang si Joseph the Dreamer, ano, he ran after, ano, una, from, si, ano, Mrs. Potiphar, na inaagad siya, di ba? Tumakbo siya, pero nakuha yung damit niya. Siya pa rin ay nakulong, pero hindi nagbago yung kanyang panampalataya. Patuloy pa rin siya ng tiwala sa Diyos kahit pinahirapan siya sa kulungan. Pero bandang uli, siya ay pinagpala ng Panginoon. Okay? He ran from Then he ran after them to run with. Paano lalago yung ating panampalataya? Kahit si Timothy, kahit siya manggagawa ng Diyos, hindi ibig sabihin ay sapat na yung kanyang kaalaman, karunungan, yung experience niya para lumago. Okay? Kailangan mo din ng talino ng iba at panalangin ng iba. Alam nyo ba na mahirap mabuhay ang pastor pag walang nananalangin sa kanya? Kaya dapat yung mga members, patuloy ninyong pinagpipray ang inyong mga pastors. Hindi lang kami. Kung may kilala kayong pastors, pagpray niyo sila. Na lumayo sila sa kasalanan at gawin nilang kabanalan at patuloy sila maglingkod sa Panginoon at patuloy sila magturo ng salita ng Panginoon. Sabi diyan, no, oh, along with, to run with, along with those who call on the, on the Lord from a pure heart. Timothy, gusto mong magpatuloy sa gawain ng Panginoon, kailangan mo ng kalakasan. Hindi lang, yes, kailangan talino ng Diyos, gabay ng Panginoon, pero kailangan mo ng panalangin din ng mga kapatiran. Kaya huwag kang sasama sa mga taong hindi umati ng prayer meeting. Ibig sabihin yan, sabi ni Timothy, <laughs> ni Paolo kay Timothy, mas maganda, samahan mo yung mga umati ng prayer meeting at yung kanilang panalangin from a pure heart kaya kung bibigyan, kung bibigyan ko ng advice yung mga young people, eh, kung pipili sila ng kasintahan o boyfriend, hanapin niyo yung boyfriend niyo. Kung magkakaroon kayo ng boyfriend, marunong manalangin. Mabubuhay kayo pag ang boyfriend mo, ang mapangasawa mo, man of prayer. Kahit walang wala kayo, may dumarating na blessing kasi nagpipray siya. Okay? Hindi siya maubusan kasi nagtitiwala sa sa Diyos. Gahin din ng lalaki. Kung mayroong isang katangian dapat yung hanapin sa babae, woman of prayer. Nagpipray din siya from a pure heart. Totoo, sincere. Walang halong daya ang kanyang panalangin. Kaya sabi ni Pablo, run with those who call on the Lord from a pure heart. Kaya huwag ka lang magjo-join sa mga pastors na walang ginagawa kundi hindi maganda. Mag-join ka sa mga pastors na gustong gusto nilang manalangin, magtiwala sa Diyos. Tutulungan ka yan. At sa mga members din, i-join nyo sarili nyo sa mga members na nagpipray. Kaya isa sa mga magandang daluhan ng prayer meeting kung kaya mong umatin. Kaya naman ng iba. Hindi lang natin kinakaya eh. Di ba? Pero kung may puso tayo para sa Panginoon, you will attend. You will attend. Okay, nakita niyo, Timothy, ha? Ah, run with those who call on the Lord from of you. Subukan niyo yung mga anak ninyo. Ipabarkada niyo sa mga adik. At patuloy nilang barkada yung mga hindi nag-aaral at yung mga may bisyo. Ano mangyayari sa anak ninyo? Mahahawa yan. Mapapahamak yan. Isama niyo yung anak niyo sa mga ala, alauna, alas dos na sa computeran pa. Buti nga, nabawasan na eh. Takot na sila, tambay eh. yung, yung kapitbahay namin, dati sa tindahan, lahat yung walang pantaas, no? Yung aming kapitbahay. Hindi ko nababanggit yung pangalan. Pag nagtitinda sa ano, mabait naman siya. Pero nung nauso yung mga hinuhuli na yung walang damit, nagdadamit na ngayon. Napansin ko din dito sa, sa palengke dyan, ha, yung dadaanan dyan. Dati mga nagtitinda, walang damit eh. Mga binata dyan. Ngayon, naka-t-shirt na lahat. Magandang, magandang tignan. Eh, minsan mayroon din magandang effect din yung ano eh. Bawal yung mga lumalabas na walang damit eh. Huwag lang huli sa loob ng bahay. Eh. Isa hinuhuli sa loob ng bahay. Hindi rin, hindi rin maganda yun. Ngayon, wala na rin mga nag-inuha sa labas. Oo. Ganyan yun. Kaya, totoy sinabi nila, ang ating presidente ay not a good speaker. He is an action man. Totoo yun. Kaya pag nakinig ka ng message niya, patay mo na lang. Talagang hindi siya good speaker. Sasakit lang ang tenga mo. May stress ka lang magagalit ka lang. At hindi rin siya preacher. Talaga pag nag-preach sa Bible, talaga ang layo. Sasakit lang ang tenga mo. Patayin mo na yung TV mo. Huwag ka lang makinig. Okay? Pero hindi ibig sabihin, agree tayo sa sinabi niya. We are, we don't agree sa kanyang paniniwala. Kaya to run with, those who call on the Lord from a pure heart. Yan ang problema ng mga iba, ng mga Kristiyano. Hindi po masama magkaroon ng kaibigan na unbelievers. Kailangan natin magkaroon ng kaibigan na unbelievers. Sino sisira natin ng gospel? Sino maniniwala sa atin ng yung ating testimony, ay binago ng Panginoon yung buhay natin? Kung wala tayong kaibigan ng unbelievers, pero hindi natin gagayahin yung kanilang mga ginagawa na hindi tama. Okay? Tungkulin natin to share. We are the light and soul Paano sila maliligtas? Pero kung mag join ka sa kanilang ginagawang mali at laging unbelievers na lang isinasamahan mo at mapunta ka sa unbeliever, hindi mo napapansin yung ginagawa nila, gusto mo na rin, yung paniniwala nila, gusto mo na rin. Remember Lot. Lot. Anong gusto niya? Sodom and Gomorrah. Bandang huli, wala nang sirang testimony niya. Even his daughters, ayaw na maniwala sa kanya. Hindi niya nadala yung kanyang family sa Panginoon pagka nag-join siya sa mga unbelievers at nag-compromise na rin siya sa mga unbelievers. Buti lang mabait ang Panginoon. Iligtas natin si Lot, pati kanyang pamilya. Oh, nagpadala siya ng mga anghel. Ganyan po yun. To run with. Then, tingnan sa Hebrews chapter 20, 10, 23, 23 to 24. Kaya binigay ni Pablo, napakahalaga yung pagtitipon eh gathering ng mga believers eh. Kasi yan ang magbibigay ng init sa iyo eh, para magpatuloy eh. Mahirap mag-isip pag nag-iisa. Two is better than one. Di ba? Sabi ng Bible. Let us hold fast the, the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Totoo yan, kasama natin yung faithful God. Walang problema. God with us. Pero tinuro din ng Panginoon na sumasamahan din natin yung mga anak niya. Katulad nito, kasama natin yung mga anak ng Diyos. Iba yung fellowship eh. Kasama mo si kapatid, si kuya, si ate, si bunso. Sama-sama tayong sumasamba sa Panginoon. Anong, anong dahilan? And let us what? Consider how to stir up one another. Paano mo magagamit yung spiritual gift mo kung hindi ka dumadalo sa church? Paano mo magagamit yung spiritual gift mo kung hindi ka umati ng mga services and church. Sabi niya, no, let us consider how to stir up one another to love and good works. Paano, malala, paano may babahagi yung love ng Panginoon kung nagsusolo ka lang? Kung tinatamad tayo sa pagtitipon ng mga believers. Paano mo mapapractice yung good works mo? Paano makikita yung pangangailangan ng mga kapatiran kung hindi ka nagjo-join? Pero pag nakita mo, uy, wala si kapatid dito ah may sakit, o pinagpipray mo siya, uy, meron kang nakitang kapatid na nangailangan ng nasunugan. Na, na, nasishare mo yung blessing sa kanya, nakita, nakita mo eh. Pero kung hindi ka umaaten, hindi mo alam nangyayari sa mga kapatid mo eh. Ibig sabihin, wala tayong pakialam sa kanila. Delikado yon. Kaya sabi niya, let us consider how to stir up one another to love and good works. Then sa verse 25, idiniin na ng writer not neglecting, neglecting to meet together. Walang magpapainit ng Christian life mo, kundi yung kapwa mo, Kristiyano. Yan ang gagamitin ng Panginoon. Para tayong hinantulad sa mga uling na nagkakaroon ng baga, nagtitipon-tipon, na inita mo yung bawat isa eh. Pero pag kinuha mo yung isang parte doon, hiniwalay mo, ano mangyayari sa init niya? Unting-unting, unting-unting, ano, mamamatay. Kala ko unti-unting mararating, ha? Mamamatay yun. Pero pag sinama mo ulit, nahawaan ulit siya ng init, wow, nagagamit na naman sila sa pag-barbecue, anumang niluluto ninyo neglecting, not neglect. Yan po yung utos ng ating Panginoon. Alam niyo sa Old Testament, keep the Sabbath holy. Okay? Mag-meeting kayo every Saturday, Sabbath day. Ang hindi umaten, alam niyo yung penalty, death penalty. Pasalamat tayo, hindi death penalty ang Sunday. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi tayo aten. Yan po'y utos. Nagkakasala po tayo. Nagkakasala pa pag hindi umatin ng Sunday? Yes. Maliban na lang kung talagang hindi ka makatayo, may sakit ka, hindi ka makabangon. Kaya not neglecting to meet together as is the habit of some. Meron ba dito habit na to? Meron. Kasi hindi sasabihin to ni Pablo kung walang gumagawa ng ganito. Eh. Sabi niya, oh, may mga hindi talaga umati ng meeting, naging habit na nila eh. As is the habit of some. Pero tayo, wag. Yan po ay utos. But encouraging one another. Kapatid, sa Sunday magkita tayo. Kapatid, huwag kang absent na. Para makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Sama-sama tayo. Meron tinatawag na private worship o personal worship at public worship. Kung hindi yan kompleto, every week sa buhay mo, your worship is useless. Kailangan kung meron kang public, kung meron kang private worship, meron ka din public worship. Okay? Magkasama yan, hindi pwede maghiwalay. Yung iba talagang wala na rin, wala ng private worship, wala na rin public worship eh. Mas delikado yun. Talagang manghihina ka. Dapat magkas ano yun. Okay? Subukan nyo sa bahay ninyo bilang magulang kanya-kanya kayo. Time na para sa family, yung kainan ba sa ilang pamilya, andiyan kayo, apat kayo, lima kayo, o anim kayo sa loob ng bahay, o tatlo kayo. Pagdating ng kainan na, sama-sama na. Pero iba, kaka, kakain, kakain na. Hiw, Ma, barkada muna ako, muna ako. Hindi, wala, wala. Hanggang natira lang, mag-asawa na lang. Matutuwa ba yung mag-asawa nyo? Wala na yung kayong mga anak? Subukan niyo sa family niyo. Ganyan din ang puso ng Panginoon at ganyan din ang puso ni Pablo. Hindi maganda. Yung iba kumakain, sumasama sa pagkainan ng salita ng Diyos. Yung iba ay doon sa bahay lang, ipagpapalit, pagpapalit yung TV sa Panginoon o yung kanyang lakad na hindi naman mahalaga. Maliban na lang kung may sakit ka kapatid. Sasama ka namin sa panalangin. And we will encourage you. Pag ikay magaling na, join with us encouraging one another, and all the more. Kita nyo, hindi lang encouraging one another, and all the more. Ibig sabihin, practice nyo lagi yan. As you see the day drawing near, malapit ng Panginoon, huwag tayong mapahiya. Baka pagdating ng rapture, late ka pa rin o absent ka pa rin. Eh, sorry na lang. <laughs> Yan ang biro ko kay Jobber. Eh. Kung ma-practice yung maging late, pagdating ng rapture, baka maging late ka rin. kayong ma-absent. Huwag kayong maging habit yung bang pala absent, pala absent sa church. Pag kayo dinisipin ng Panginoon, mahirap kayo ipag-pray. Alam niyo, masarap ipag-pray ang isang kapatid na namumuhay para sa Panginoon. Pero yung kapatid na nagkakasala sa Panginoon, ang hirap ipag-pray kasi may discipline eh. Kaya, I will allow God to discipline you. Kasi karapatan niya yun eh, to to discipline pag tayo po'y nagkakasala. Tinasabi ni J.C. Ryle about Sundays. Anniversary po natin ngayon, ha? Kaya dapat ay eh, this month. Kaya ito yung mga paalala lang. Para next year na ibibigay sa atin ng Panginoon, kung naging practice natin this year at sa mga nakarampang taon, nawa itong pagsalubong natin ng 33 years Huwag na natin i-practice yun, mga kapatid. Ito yung sabi ni ano, J.C. Ryle, patay na po ito, nasa langit na. Isa sa mga magaling na theologians. Let, eb, let us never forget that our feelings about Sundays are sure test of the state of our souls. Wow! Kung ang feeling mo sa Sunday ay okay lang, pabanjing-banjing ka lang, that's your worship. That's your God. That's your faith. Okay? That's your belief. The person who can find no pleasure in giving God one day in the week is manifestly unfit for heaven. Wow! Grabe yung grabe yung preacher to, no? tapang no. Akala nyo, akala nyo ako na matapang. Ang dami matatapang no, si Martin Luther ang tapang-tapang. Eto, si J.C. Rodrigo, oh. The person who can find no pleasure in giving God one day in the week is manifestly unfit for heaven. Heaven itself is nothing but an eternal Sabbath or rest. If we cannot enjoy a few hours in God's service once a week in this world, it is plain that we could not enjoy an eternity in His service in the world to come. Grabe itong tao na ito, no? si J.C. Ryle. Kung dito lang di ka mapakali, paano pa kayo sa langit? Kaya baka, baka hindi yun ang lugar mo. Kasi alam niyo itong church na ito, binigay ng Panginoon niya. Ibig sabihin, called out once, magtipon-tipon yung mga believers. Ito yung heaven natin on earth. Alam niyo ba yan? Kung dito pa lang ay boring na sa atin at ayaw nating dumalo, paano mo may enjoy yung napakagandang langit? Kasi dito, pagpapakita na ng pagmamahal, na mahal mo yung langit. Sa 1 John 2.9, maare, maare. Sabi ni, ni John, They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they all are not of us. Kaya dapat ito isang reminder sa pastors din, sa mga pastors. Pag may umalis, at patuloy, pa talagang hindi na mapigilan, at gusto lang umalis, hayaan mo na. Hindi naman talaga sila sa atin eh. Kung sila talaga sa atin, they will continue with us, ay nasabi ni, ni John. Okay? Nakakatakot. Ibig sabihin, maaari yung faith nila hindi totoo. Kung totoo yung kanilang panampalataya, they will continue with us. They went out that it might become plain that they all are not of us. They are not believers or children of God. Sabi ni A.W. Tozer, isang magaling na preacher din, alliance to ah, si, si Tozer. Marami magaling na writer sa ibang grupo eh. Alam nyo ba yan? Uh, pag napunta ka sa bookstore, Christian bookstore, mga writers yan from other group from Presbyterian, Alliance, Reform, mga, mga theologians eh. Bira ka lang makakita na from Baptist group, yung mga libro. May mga Baptist group din na mga libro. Oh, pero bihira eh. Sabi niya, bold at church, I can safely say on the authority of all that is revealed in the Word of God, that any man or woman on this earth who is born and turned off by worship And next? Ano next? Is not ready for heaven. Are you ready for heaven? Enjoy natin ang fellowship natin. Enjoy natin. Pero naway, wag tayo dun sa not ready for heaven. To run against. To run against. To run against. Not only to run from, to run after, to run with, to run against. Kailangan yung pagtakbo natin, pamumuhay natin bilang Krisyano na nun yung ating paninindigan against tayo sa bagay na ito. Sa false teachings, false practices against tayo. Yung mga bagay na walang kakwenta-kwentang pag-usapan sa loob at sa labas ng church, especially sa loob ng church. Okay? Sabi dito, have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. At inuulit-ulit ni Pablo, pagkat nangyayari, ito yung malaking church ha, malaking church. Kaya, hindi lahat ng umaatin doon ay tunay yung panampalataya. Sa sobrang laki, di mo na madetect eh. Sa sobrang laki, laki ng church, mega church, yung hinahawakan ni ni Timothy, ito yung Church of Ephesus. Yung sinabihan ni Jesus, Jesus Christ, you left your first love. Okay? Ito yung Church of Ephesus. Sa sobrang laki, hindi mo na makontrol yung mga tao. Eh. Minsan may mga grupo nagdidebate na walang kwenta, tapos may nakikinig. Instead yung nakikinig ay lumago sa panampalataya, nahawa ng magaling magsalita kahit mali, mali yung kanyang tinuturo. Nagkakagulo, nagkakaguluhan. Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. Run against. Huwag ka na makisawsaw, huwag ka na makiano dyan. Maki-joy. Pag-usapan yung salita ng Diyos. Pag-usapan nyo tungkol sa Diyos. May matututunan pa sila. Lalo sa salita ng Panginoon. Kung hindi sila maniwala, okay lang. Huwag ka na makipagdebate. Huwag ka na makipaggulo. Ibigay mo yung stand mo. That's it. Pero yung makipaggulo ka pa, wala rin mangyayari. Lalo yung mga nakikinig, wala rin, hindi rin maliligtas yan. Nakakita na ba kayo ng debate between INC at dating daan at dating or, or dating daan at Baptist? Walang nangyayari. Lahat umuwi, lahat sila panalo. <laughs> Sabi niya sa talo, sabi niya sa panalo, panalo, lahat kayo panalo na sige. Pero yung mga nakikinig talo, hindi nila nalaman yung gospel. Hindi nila nalaman kung ano yung tama lahat kanya-kanyang opinion. Yung isa naniniwala sa Bible, isa din naniniwala sa Bible, huwag na kayong mag-usap. Kung ikaw naniniwala sa Bible, makipagdebate ka sa hindi naniniwala sa Bible, mahirap makipagdebate yon. Quarrel lang yon. Have nothing to do with foolish, ignorant controversy. You know that they breed quarrels. Tignan nyo sa verse 14, 16. Sa verse 16 ng 2 Timothy chapter 2, after sabihin ni, ni Pablo, do your best to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, with this, your reasonable service. Sa chapter 2, verse 16, wala dyan sa harapan natin eh. Ito pong sinabi ni Pablo. but shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness. Yan ang mga iwasan dyan. See? Kaya delikado. Tungkulin lang ng church to preach the truth. Kung ayaw maniwala sa truth, at least we preach the truth. Wala tayong pag-uusapan na pag ginamit namin ang salita ng Diyos. Kung may question ka sa amin, question God, question the Bible, question the apostles. At hindi mo na sila mako-question na sa langit na sila. Pero kung, kung gusto mo makinig ng salita ng Diyos at you are willing to learn, I will give you the answer. Pero kung hindi ka lang willing to, you are not willing to learn, meron kang fixed na pananampalataya na sa isipan nyo, sa isipan mo, malabo na yon. Tignan niyo po, tignan niyo po. Mahirap kausapin lalo yung mga unbelievers eh. Tignan niyo po sa John 8.44. Who is their father? Who is their father? You are your father, the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there's no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he's a liar and the father of lies. But because I tell you the, the truth, You do not believe. You see? Yung mga Israelites, yung mga, sabi nila, believer sila. Sabi ni Jesus, your father, your, the devil. At sabi niya, kahit sabihin ko sa iyo yung katotohanan, you will not believe. Kaya umaalis na si Jesus Christ, you will not believe. Si, pinaalalahan sila ni Jesus Christ, which one of you convicts me of sin? If I tell you, if I tell the truth, why do you not believe me? Whoever of whoever is of God he is the words of God. Yan ang conclusion ni Jesus Christ. Ang kanyang mga anak, yung mga nakikinig ng kanyang salita. Kayo hindi nakikinig ng salita ng Diyos, kayo anak ng Diablo. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Ephesians chapter 5, 11 to 12. Take no part in the unfruitful works of darkness but instead expose them. Yes, hindi na tayo makikipag-argue kung ano man nangyari this week, pero we will give our stand about our God, about our Bible, about the disciples, kung ano nakalagay sa Bible. I-expose natin sila. Take no part in that fruitful works of darkness. Sabi, mag, iba-iba yung, iba-iba yung stand. Nakakalungkot lang. May mga Christians, talagang ipagtatanggol nila yung mali ng Pangulo natin. Sabihin, unbeliever yan eh. Kaya itindi natin at iba yung Diyos yung sinasabi niya. Eh malino naman, sinasabi niya yung Diyos ng Bible. <laughs> yung, yung creator ang kanyang binabanggit at minura niya pa. Ang tungkulin lang natin doon, take, take our stand. Ang pumasok sa isipan ko, ano yung mga verses na ipuprove ko yung aking Diyos ay not stupid? Yun lang. Pero hindi na ako nakipag-argue pa para ipagtanggol ang isang tao against sa isang tao, kundi I will take my stand. I will give my stand. I will give my faith. Okay? Ito yung ating Diyos. Yun ang discussion namin sa Sunday School kanina. Kaya take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them For it's shameful even to speak of the things that they do in secret. Kaya wala mangyayari. Wala mangyayari, lalo yung mga nagbabasa nyo, naguluhan lalo eh. Kaya mas maganda verses na lang ibigay mo, mas maganda na yun. Huwag mo na ibigay opinion mo. Sino yung tama at mali. Okay? Mali ka, tama kami. Tama kayo, mali kami. Kaya parang, mali kayo, tama kami. Wala. Ibigay mo salita ng Diyos. Kung ano yung stand natin doon. Okay? Tama na Tama na at tandaan po natin, pag ang tao'y walang Kristo sa buhay niya, huwag tayong aasa maganda lalabas sa bibig niya. At lalabas at maganda lalabas sa kanyang paniniwala. Malabo 'yun. Ako yung ako lang ay nalulungkot pagkat may mga Kristiyano na kung saan ay dapat makita sa kanilang tama, makita yung tamang pamumuhay, tamang pagtuturo, yun lang nga, ah, mas malungkot, hindi nakikita sa kanila. Sa unbelievers talagang asahan mo na yun. Pero sa isang Kristiyano, hindi natin aasahan yun. Pero kung yun ang lumabas, nakakalungkot. Nakakalungkot. Okay? Ayun po yun. Okay, ito po yung ating ano, the useful vessel of God. I am a useful vessel of God. Bali ang question ngayon, am I useful vessel for God. Kung, yung, kung ginagawa mo last year, matatapos na yung year natin, next month ay iba na yung ating year ng mga ng Hope Baptist Church. Kung hindi ka lugod-lugod sa Panginoon yon, lalo yung pagdalusan natin sa church, palitan na natin. 32 years na po tayo mga kapatid. 32 years. Mamaya mag-usap kami ng mga deacons eh. Ano pa yung kulang ng Hope Baptist Church dapat makita sa, sa Hope Baptist Church? Marami tayong mission na matay, pero bubuhayin ulit natin. Naway magkaroon tayo ng, maka-establish tayo ng local church sa ibang lugar. Yan ang pag-usapan namin ng mga deacons. At involved kayo dito. Ngayon pa lang ipag-pray ninyo, magkaroon kayo ng faith promise. Iba yung tithes and offering, iba yung mission offering natin, yan ay faith promise mo, ito yung itutulong mo sa workers. Kung 50 pesos every month, good. Kung 100, good. Kung 1,000, good. Ipunin natin yan. Kung yan ay maka 10,000, meron tayong dalawang worker na susuportahan to, start, to, to pioneer a church. Okay? Kung umabot ang 20,000 yan, apat na worker. O meron na tayong daughter church na tinatawag. Kaya nang pag-usapan natin. Okay, tulungan tayo ng Panginoon na maging useful vessel tayo. Ako gusto ko maging useful vessel eh, for God eh. Are you? Are you willing to be useful vessel for God? Huh? Yes or no? Yes. Yes. Yung mga ayaw, encourage natin. Kapatid, gusto yung na rin. Join tayo. Join tayo. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, sa inyong salita. Salamat, pagkat bilang magkakapatid sa Panginoon, ay eh, kailangan din namin magpaalala sa isa. Tulungan niyo po ako, gampanan ko ang ating kulin bilang pastor of this church. Salamat, O Diyos, sa inyong panguna sa sa akin at salamat sa inyong salita. Tulungan niyo yung Panginoon ang mga members ng Hope Baptist Church. Gawin nila ang tungkulin din. At kung gagawin namin ang aming tungkulin, for your glory alone, we know that you will continue to bless this church you establish in this place. Kaya salamat Panginoon sa 32 years na binigay niyo sa Hope Baptist Church. At patuloy namin ipapangaral ang inyong salita lamang at tulungan niyo kaming mamuhay na ayon sa inyong kalooban. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.